dari tim Jimat punya cerita. Cerita ini dengan judul Gendruwo Ereng-ereng Gunung Pandan. Kedadian iki aku alami taun 2005 nalika iku aku isih bujang. Isih seneng buruh ning gone wong. Jenengku Sirat, biasa diceluk Somo, asal desa Sumbergaleh, Kecamatan Sekar. Pas dino Senin kliwon aku dijak kancaku sing jenenge Wiro budal buruh ning gone Mbah Mati, Desa Kepoh Ulung, Kecamatan Klangon, Kabupaten Madiun. Aku karo koncoku budal jam telu sore, kira-kira jarai omahku, karo omahin Mbah mati sekitar 16 km. Karepku golek ojekan tapi gak oleh. Nyegat tep yo gak enek sing gelem dinunuti. Aku golek sateran yo ora enek sing gelem. Aku kroso aneh dino iki kok gak kaya biasane. Pancen sial tenan nasibku iki. Akhire aku nekat karo koncoku budal mlaku karo nyegat trek sing liwat, tapi tiap eneng trek sing liwat gak eneng sing gelem ngendhek. Akhire aku mlaku terus. Pas teko kedung nongko sekitar jam 5 sore, wis mulai grimis. Akhire aku mampir ning warung pinggir alas. Aku pesen jahe karo ngenteni grimisi terang. Neng kono aku ditakoni karo bakulit. Tengklangon, Bu. Lah kok lagi mangkat Yamini to? Nggih, lah mangke nginep teng gene Mbah Mardi kok. Lah nek opo, le awakmu kok rono? Badhe merdamel ngundhah jagung, Bu. Awakmu nggawa senter apa ora le? Boten, Bu. Dalane peteng lho le. Terus nggone angker pisan kok kondang. batinku ndang apa kok gak diterusno yo apa pancen dalan kuwi angker terus akeh didemit ganggu wong sing liwat ning kono soale bener omonge buke dalan sing ape tak liwati kuwi pancen angker liwat kuburane bekase wong-wong sing dipateni G30 SPKI e. suwe-suwe aku kok mengkorok rasane tak enteni udhane saya suwe kok gak tambah terang tapi tambah kerep nalika kuwi wis magrib aku wedi kebengen tak bayari jaine aku karo kancaku terus pamit budal karo bakule hati-hati ya le muga-muga ora dipethuki apa-apa nggih bu monggo bu, aku karo koncoku mlaku turut ratan tengah halas. Dalane peteng banget terus sepi pisan. Saat doi aku mlaku ra enek montor utawa wong sing liwat kono. Sepi. Eneke suarane jangkrik karo kewan-kewan alas saka adu-aduan. Krungu suarane asu bau. Uluku mengkorok merinding. Kanggo ngilang no wediku aku ngomong-ngomong karo koncoku sing jenenge Wiro. Roh. Apa nasibe kene ape kaya ngene wae Ya moga-moga sok mbian iso mulya to. Terus aku nyanyi lagu Nisa Nijos. Nelongso temen uripku urip pisan ana ngalam donya sing kancaku nyanyi tayupan pidawa-dawa pidawa-dawa pidawa-dawa karo mlaku nyanyi terus. Pas tekan ngisor wit sing gedhe agrong enek ireng-ireng bunder ceblok saka dhuwur wit ning ngarepku jarak 10 meter. karo koncoku kaget gak karu-karuan. Barang sing ceblok mau ketok mundak gedhe mundak gedhe. Sang saya suwi sang saya gedhe. Aku penasaran apa sak tenane kuwi. Tak wasi wae kok kaya kingkong ulune dawa, tangane gedhe kebak ulu. Terus kukune dawa-dawa. Ndudhok ning tengah ratan ngebeki ratan. Aku liwat sak sore karo tak pasi aku ndangak ndangak penasaran pingin roh wajahe gendruwo iku tapi saking dhuwure kanthi gak ketok tak wasi koncok wis mlaku ninggal kowe aku terus aku melu melayu gudak bocah tak jejeri dekne karo nyanyi terus gone nyanyi tansoyo banter nek mlaku yo tansoyo banter aku wis gak wani ngewasi nguri wis adoh nggonku mlaku gak sadar aku wis tekan kuburan wong-wong jamane PK teko kono kaya enek sing ngantemi aku ngantek ping telu Aku karo koncoku padha adep-adepan. Gak ngomong opo-opo terus aku karo kancaku mlayu sak banter-banteri. Akhirnya aku teko nggone Mbah Mardi tujuanku. Aku langsung dodoki omahe wonge. Ambekanku ngos-ngosan terus dibuka nolawangi, terus dikon mlebu omah digawekno kopi. Karo ngombe kopi aku ditakoni karo Mbah Mardi. Awakmu digudak apa? Kok ambekanmu ngos-ngosan ngono? di di gendruwo, Mbah. Neng ngendi le? Neng isor wit slopin gedhe pinggir atan tengah alas, Mbah. Mbah mati banjur cerita. Pancen ning alas sing mbok liwati mau pancen angker le. Gelek wong sing liwat kono dideni barang-barang gaib ya kaya gendruwo, pocong, pewe gombel ya sundel bolong. ngengwit sloben mau panggonane kerajaane dedemit sawijining dina enek wong sing dinunuti wong wedok ayu lho tapi enek wong roh nek sing dibonceng kuwi pocong karo wong sing ditakoni tapi yo gak jawab dikandani sik timbuncengno kuwi pocong dekne gak gak percaya akhire dekne sadar pas wis tekan wit sloben gedhe wong sing diboncengno kuwi lang gak roh parane le Aku merinding pas aku ngrungokno critane Mbah Madi karo eling kejadian sing tak alami mau. Terus Mbah Madi mau ngomong, "Ka usah dipikirno, Le. Nang dintekno kopine nang adus dhisik terus nang turu. Iki lho cerita pengalamanku nalika ape budal nang desa Klangon Kabupaten Madiun. Gendruwo ereng-ereng Gunung Pandan bersama tim Cimat.